It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Yahoo! Mga I love you ko! Welcome back sa ating new episode dito sa Jungkook! Ang gulo mo! Sa ating Anyagok time for today's episode. Ayan, no, dahil um, it's April na, it's summer, and everything nice. May makakasama <laughs> tayo ngayong araw na to. And this is Trixie! Ah! Kamusta ka naman? And you're very excited ba na magigas ka dito sa Nyogok Time? Ganda-ganda mo naman. O, na. So, let's move on. Ayun na nga, simulan na natin ang ating first story. Digimit, move it. Ang cast, Joy. <laughs> Ayun, let's go. So, yeah, simulan agad natin ang ating first story with our category is, ano ba category? This is SKL sa Zalasha BL. At ang kanyang titulo dito is BFF or BF. So mga kasama pa rin natin si Ate Trixie. Ayan, makinig ka lang dyan. <laughs> Ayun, roleplay. Makinig ka lang dyan. So, ano gagawin? Let's read it! Um, ang sabi niya dito, Hello Mima, aka Daddy Willard. This is story just happened to me not too long ago. Hmm, makinan kaya nangyari to, no? So, not too long ago. So, hindi masyadong matagal or long, no? Mahaba. <laughs> Wala na Tagalog talaga. So, let's move on. So, um, kung in siya or i-compute uh, via calculator, I think mga one week, two weeks, three weeks, four weeks, and it's Christmas. <laughs> Ayun, ano nga hingi So let's move on. Ito na. Ang sabi niya dito, by the way, Mima, fan na fan mo po ako. Although mahina yung Igiter's vocabs ko, feel free to revise naman. So meron ako naging friend. We've just met in the first day of school ma. Siya agad yung naging first friend ko. He always include me in everything like sa mga groupings, report, sa lunchtime, mga kanon. Sa una, wala naman akong problema doon. I'm very grateful nga sa kanya. Eh. He's really a funny person. Di nagkaroon ako ng bowa. Mima, I really love my boyfriend. Kahit tampuhin siya, I still love him. Yung best friend ko nga pala yung naging tulay kung paano naging kami ng BF ko. Every time na may misunderstanding kami ng BF ko, si best friend, yung sandigan ko. Oh, alam mo na. Ah. Ayun, talking Talking Dad. Talking Dad. So let's move on. Ang sabi niya pa dito, Ma, alam niya lahat ng mga hinanakit ko. Lahat-lahat. He always give me advices na super na-appreciate ko. Alam niya din yung mga kaerbugan namin ni BF. The way I see him changes until this one night. May mainayan niya ako ng gala sa gabi. Kami ng dalawa okay lang kay BF kasi mapagkakatiwalaan naman yung kasama ko. Bumili kami ng bolak at namambay kami sa labas ng kanilang bahay. Nag-enga time kami, ma. Wala naman nangyaring carbogan during the enga time. Tawanan lang kami, rant ng mga problema. Pagkatapos namin juminom, ayaw niya akong paalisin. Doon na lang daw ako magslipasil sa kanila. Nag-on na lang ako kasi parang hindi ko na din kaya maglakad eh. At ito na nga, Mima, habang nakaupo ko sa sofa, ay umupo din siya kasi nahihilo ako. At may maaksidente kong nahawakan ng kanyang ngiti pirate. Ngayon, di ko alam bakit ang tigas na ng kanyang ngiti pirate. Nag-sorry na lang ako sa kanya at binaliwala na lang yung nangyari. Oo, Mima. Walang nangyari sa amin nung gabing yun. Pero simula nung nagbago ng tingin ko sa kanya. Di ko alam bakit, pero parang nahulog na ako sa kanya. <gasps> Ah! Ate Trixie, na, parang na-in-love siya dun sa best friend niya. Ako po. Anong gagawin doon? Ah? Okay, okay, okay, okay, okay, okay, got it, got it, got it. Real though, real though yun ha. Okay, gets though. Okay. Opo, opo, sige po, okay po. Mm, ang sabi ni Ate Trixie is, siguro doon sa pangyayari na yon doon ka lang parang nahulo, no? Kasi, bakit? Bamali ko. <laughs> si Aldi na uli siya nag-explain nun na. Siya nung, ano, nung advice, nag-lesson learned. So, let's move on. Ang sabi niya pa dito, ma, yun na nga, dahil ba yon sa kalak ka laking nitipirot? Question mark. O, oh, di ba? Sabi, tama ka nga ate. Baka nga dun nga talaga, pa- parang na-inlove siya. After that, Mima, lagi na ako nagme-mesmerize sa kanya. Lagi ako nakitingin sa kanya habang nag-recite, nag-report, at kahit kumain, lagi ako nakatitig sa kanya. <gasps> ate Trixie, na-inlove na siya. Hmm. Turo sa sentido. Dito, oh, tatak. <laughs> Doon sa sentido, Ate Trixie. I think talaga, baka nga na in love ka. Hindi ko alam kung saan part ka na in love doon. O baka may matagal ka ng pagtingin sa kanya before. And ngayon lang nag-trigger. Ngayon lang lumabas. No? So, ang sabi niya pa dito, ma, aaminin ko, nasaktan akong sobra nung nalaman kong may kak- kakurandian siya. Di ko alam bakit ako nasasaktan, pero di ko maiwasang malungkot nung nalaman ko yun. Ma. Ay, brown out. Brown out nga. Paano ko ito babasahin? <laughs> oh, hindi si brown out! Ma. So, okay, let's move on. Ma, yun na nga, sabi niya, Di ko alam kung nasasaktan ako pero di ko maiwasang malungkot nung nalaman ko yun. Ang mulala pa ma siya mismo nagsabi sa akin. Lahat na nagustuhan niya sa kafling niya, isinasabi sa akin. Kaya super nasaktan ako. May VF ako pero bakit ako nasasaktan? Mima Sophie, I really need your opinion on this kasi grabe yung sakit. Is this cheating? Um, siguro, you take, uh, you take tests. <laughs> Ayun, up. Siguro you try to test yourself, check yourself if talaga bang, alam mo yon lumalim ba or na in love ka talaga ng malala, 'di ba? I think baka doon sa pangyayari na yun, kaya parang nagkaroon ka ng turn on sa kanya, no? So, you just make sure. It takes time naman to to attest yourself, to be, um, yun, malaman mo kung yun ba talaga yung gusto mo, no? Na gusto mo ba siya dahil you feel something like he is, he is. <laughs> ano i-ease, no? Kailangan mo muna pag-isipan yung next mong move, di ba? So, you try to to check yourself first. Yun. Yun lang. Yun lang masasabi ko. And that's all. Tama na kayo kilikili ko. So, dahil nag-brown out, I'm gonna carry it off muna. <laughs> Ang init. So let's move on now with our next story. Ang ating next category is, this category is a BL slash libido slash komedya. At ang kanyang titulo dito is Anak ni Konsi. So anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, mabasahin mo ito sa TikTok satellite o buntokin ko ni Pilarot mo dyan. Dito na lang, te, para, di ba, tuloy-tuloy ang chismisan. <laughs> So ito na nga. Sabi niya dito sa ito na nga, Mima. Bored ako ng araw ngayon at napabukas ako ng Transformer app or Nyambol Biret. Okay, Nyambol. Ma. Oo, ma. Napaganon ako. Okay, napaganon daw siya. Dahil napaungolstra ako sa pagka-swipe ko at nakita ko ang picture ka niya. Ma, ang burapi ka niya kasi at type na type ko siya. Nagulat ako man nung pagka-swipe right ko ay may nag-match kami, ay nag-match kami na para bang tadhana ni Up Dharma Down. Nag-usap kami ma at mga weeks rin kaming nag-usap bago kami nag-met-met. Ma, oo. Nag-met-met kami sa, H- sa HIV testing center Oo ma, you heard it right. At manong nalaman ko na ang result niya, na pa-yes giling ako ma, para bang pumasa ako sa board exam nung nalaman kong negative siya at ako rin syempre. oh, tama yan ha, yung pag-check on. So, know your status, lalo na kapag if you're very active sa mga neurolet. No? So, let's move on. Ang sabi niya pa dito, ma, negative siya. At ako rin, syempre. And after naman, pumunta kami sa, sa Soler dahil nga malapit ang din yung pinagtestingan namin. At ma, sa kotse pa lang niya ay minungat chip play niya na ako. So, ibig sabihin, may mangyayari na agad sa kanila, Ate Trixie, no? Alam na nila yung mangyayari. So, let's move on. Ma, parang siya nga nga, nakakalitinga, nga ako eh, at nagulat ako kasi maamong mukha niya ay tinatago pala siyang wild spirit sa loob-looban niya. Ayan. Favorite mo yun natin, Trixie. Pag binuto! <laughs> Ayun wildlife. oh my God, kala mo talaga point of view wildlife. So let's move on ma. Bibigay ko na agad kayo ng twist after the Janaid. Ma, nagpark na kami sa isang parking lot at sinungaban niya agad ako ng liptulela na para bang isang buwan na siyang hindi pinapaitiri. Minukbang niya ang mga labestra ko at ganun rin naman ang ma. kasi the Dora the Explorer siya sa buong labestra ko at saka hindi handshake ang mga at Tsaka nag-handshake. At hindi, ano ba? At nag-handshake ang mga dilastra namin. Maang wild niya talaga sobra. Fast forward umakit na kami sa room at sabay kaming nag-shower. Hinawakan niya ako sa leega at umakit sa julo ko hanggang, sin hanggang sinabunutan ako at pinang-face the wall ako. Mutik pa nga ako maging uudma dahil nadulas ako at buti na lang nahawakan niya ako. Ayun. Magkaka 40 days pa tayo nito. <laughs> umubo. Sabi niya pa dito, ma, yun na nga, ang burap talaga ng lip to rerap namin habang basang-basa kami sa shower at kinarera niya ako sa kama na para bang ako ang taya, ni, taya niya sa video karera. Paldo na paldo siya ma sa kamera, sobrang napamone and baka ko sa burapi ka ma. Ma, After namin ma, ay siya muna yung nag-ER para mag-wash-wash three times a day at may ito na ang pangalawang the with other of the Jabad. Kaka. Guys, huwag naman kasi kayo makulit. Ano ba yun, guys? Hi, guys. Sabi na kumama. ano ba, bonib ba to? Ano ba? Ate Trixie naman, parang nababonib ka naman. let's move on. Ang daming ads ba? Let's skip ads na. So, let's move on. Ito na ang twister. Sabi niya, naiwan niya ako sa phone niya, na, naiwan niya sa phone, naiwan niya ang phone niya sa camera at may tumatawag sa kanya sa messenger. At ma, tinandaan ko ang pangalan. At maya-maya pa may tumawag na sa phone number naman. Hindi niya rinig dahil nasa CR siya at nagtutugtog ako that time at hindi ko sinabi sa kanya na may tumawag dahil makunwari. Hindi ko napansin. Pagka uwi maihinanap ko ang name at proper picture ka ng tumawag sa kanya sa Nyapi Satellite at Ma. Ang gulat ko dahil counselor ito sa kanilang lugar. Hmm. At sinage ko ang number sa Nikash Ma at may account. At tugma yung Grabe naman! Ayun, investigator. Paano ba talaga siya na magiging, ano eh, Detective Conan, ano eh, no? Ng Pinas eh. So, let's move on. Ma, at yun nga, tama yung name at initial. At sa Jetby at Gcash niya, ma. Inista ko na si Consi, ma, at parang good governance naman siya. But who knows, sabi nga ni Dania. Ayun lang muna sa part 1. Please like and subscribe. Kung gusto niyo ng part 3, dumayo ako sa barangay nila. Totoo to tanga. Mm. Gets do, gets do, gets do. So, may nakamet-met siya. Oh, eh, good, good governance. It's good, no? Kasi good governance, no? <laughs> It's good. Yeah, tinan natin yung part 2 kung ano pa nangyari. Naging sila ba? Naging bursawan niya ba? Or naging Hmm. <laughs> na Julie ba? Or what? And everything not nice. So, yeah. Thank you so much for sending. Lagyan ng asin para balot. Para balot. So, tama. Ang galing mo din, Ate, ah. Ate Trixie, ah. So, anong gagawin? Let's move on na. So, yeah. Let's move on with our next is to Ang sabi niya dito, <laughs> Ate Trixie, makinig ka lang kasi dyan, Ate Trixie. Ang dami mo dinadaldal. Ano? Ano? Alis na ako, Ate Tumping! Okay, umalis ka na nga. Bye, guys! <laughs> Ay, ayun, Papiter. So, bye! Bye, Ate Trixie. Sige na nga. Siguro dahil mainit, kaya umalis siya. Ayun, o. Oh. Sige na, ano na. Ay, naku, si Ate Taliksi talaga, masyadong pasaway, no? <laughs> Over naman. Anyway, let's move on na. Okay, ang ating next category is komedya, slash BL, slash libido. At ang kanyang titulo dito is ang Chocolate Sunday on top sa ulo ng Needy Pirate ng bowa ko. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, Hi, kung narid man ito ngayon, ay gusto ko lang magpasalamat kay Mima Sufi na kahit sa dulo ng paglubog ay hindi pa rin siya kilala ng mga sisiw sa loob ng pugulot. At sa <laughs> Actually, di ba? Okay, pugulot. At sa mga kap, uy, sarap kaya daw noon. I want to taste that. I want to taste that. So let's move on. At sa mga kapwa ko i-geekers, nakala mo naman talaga ay kontrabida sa lahat ng istory. PS, lahat ng babagitin ko dito ay pawang mga katotohanan lamang. Ito na nga, Mima, 2 years na kami ng bawa ko. At magkaklase rin kami sa loob ng dalawang taon na yon. Ngunit may isang beses na nangyari ang kagimbang-gimba sa trahedya sa buhay ko. Lunes ng March, syempre kakatapos na ng ilang laboratory activities namin ng OWA ko at nag-decide na lang kami na mag launch sa baler ng aking tinutuluyan. Na sobrang pagod may dumiretso na kami pa uwi tanghali na noon at wala pang meal. Intake kami ng bowa ko. Parang nagid ko na to. So let's move on. Wala na, naalala ko, bakit na-read ko na to? So let's move on. Okay. Sabi niya, lunis nga noon, eh, sa activity sa Boca, decide na, kami mag-lunch sa baloy ng aking tinutuluyan. Ma, at sa sobrang pagod, ma, ay dumiretso kami pa uwi. Tanghali na noon at wala pang meal intake kami ng bawa ko, kaya di, ko, di na ako nagulat nang bigla na lang niyang minukbang ang wewet ko. <laughs> Di na ako pumalagma kasi niti pirate na, hindi, magiging stone ni babaw. Ma, sa sobrang init <laughs> ang pa... Ayun, gigil. Mas sa panahon na yun, ma, ay di ka na magtataka kung bakit ang tataas ang temperatura naming dalawa. At ito na nga ang unang twist other additionade. Ma, agad na kinalkal ang bulalo ko, ma. Ano yung dibon? Ano? <laughs> ano bulalo? Ah, the wewet. The wewet, the wewet, the wewet. Okay, let's, okay, let's, let's try it, let's try it. Ayun. Yun <laughs> mountain yung namin. So, let's move on. At sabi niya, hindi ko na rin talaga mapigilan sarili ko sa hiya kasi sinigyan ko siyang, psst, linis muna ako lahat, baka may burn na dito. At agad akong dumiretso sa banyo nun madala ang aparatos ko. Nilinis ko maigi ang wewet ko, sinabunan, tinubigan, at pinabanguhan. ano, ng set. Top notes, uh, middle notes, and the bass notes, no? So let's, okay, let's smell the, the bulalo. <laughs> let's smell the bulalo. Mas sobrang sigurado ako man ng walang residue ang bulalo ko. At ito na ang second twister ma. Addition made. Kalkal. Agad ako dumiretso mo sa quarter at ko at naabutan ko, nakatulog na pala ang bawa ko sa pag-iintay at ang ngiti pirate niya tilang balot na tulog. Kaya't hanggang agad akong ginupuan ang mukha niya at nagising na lang siya at kinain muli ang bulalo ko. Na-enjoy naman matanggang umabot na sa pagnyosok nito. Sa sobrang tagal ng labas loob ng ngiti pirate sa wewit ko, napag-desisyon niyang ipotok ang white sa loob nito. Nga pala wala kaming gamit na nyondom noon kaya feel na feel ng bowa ko ang hagod at sungkit nito. At ang huling twister, Ba't naman di kasi ng yondom red? Eh, talaga magkakabo yun, te. Ma. Pagka siya talk ng cast, ay ramdam ko rin ang diin na tila ba susugitin niya ang chicharong bulaklak pala. Di ba yun yung tabing sa bulalo? Work voice? Di ba yun yung tabing sa bulalo? So let's move on at nasa paghugutan ng ngiti para ay tila minasama dito sa palabas. At yung pala, eh, may sumabi, ma. May kasama pala yung butter ng mais. Oh baby, ito na yung kainin nating sweet corn sa... <laughs> Ang sabi niyo, oh baby, ito na kainin natin sweet corn sa palengke kagabi. Ayun, visionary. Ba't <laughs> kasi may food? <laughs> Okay naman sa last Masasabi ng hiya ko may agad kong kinamay sa chocolate sundae on top sa Julio ng Nidi Perot at walang kaabag-abag inapatawan na ng kanina sa sobrang awkward. At din natapos sa studio, wala akong proof of purchase sa lang. Picture ko pa na pang IG ni studio ang chocolate sundae on top sa Nidi Perot ng bawa ko. Thank you, Amima Sophie. Ayan, kwentong ka kadiri pala to, no? Kwentong <laughs> So yeah, thank you so much for sending your story, no? So ayun nga, dapat talaga mag-clean it and everything. Nice, di ba? And then syempre, kailangan gumamit ng nyondomlet, oh. Mag-practice kayo sa paggamit ng nyondomlet kasi Ayan, acid. Makalove <laughs> kasi, puno acid. So, I think yun nga, no, kailangan safe na rule as always. Kahit magbowa kayo, diba? So, just, just be your, ano, um, to drink omeprazole. <laughs> Ba't ako kasi, ayun, nasa drip lang. So, ayun nga, no, dapat safe ang yung rule as always, diba? Mga I love you ko. So, yeah, and, ayun nga, I, I, I think it's, ano naman eh, narurot is a very messy thing naman talaga, no? So, they try to explore, they try to do something new, diba? And, so, mag-awa kayo, so, wala na akong laban dyan, alam. <laughs> alam mo, pigilan ko yan, no? So, I think, thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. Adesha Bahig. So, yeah, dumako na tayo sa ating last story. Ang ating category is Sturjerker slash Dilubyo slash Estrata. So, we have a disclaimer dito. Meron tayong trigger warning, no? So, ang kanyang titulo dito is My First Boyfriend, My First Traumata. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, yuhu, may masofia sa mga kapwa ko e Itago mo na lang sa pangalang LA pagpasensyahan mo na mima ko konti lang ang vocals na may ibabahagi ko iyo pero wag kang mag-alala, nandito sa photos ko ang kodigo ng mga vocals mo para ma-revise ko ang ibang mga words. Palalahanan ko na kayo sa mahaba kong study and it takes me a lot of time para i-share sa inyo to. At para na rin sa awareness ng iba. So ayun na nga Mima, itong kwento na to ay tungkol sa ex sa BF ko na nakasama ko for 2 years since 2019-2021. We're both mind read nung naging kami. He's my first sa BF, as in first sa lahat. Pero sa kanya, hindi ako ang first GF niya. Niyaya ko ng ex-BF ko sa kanila dahil nagpapatulog siya gumawa ng assignment at dahil same strand kami that time, which is STEM, So, ako bilang mabait na dalagang Pilipina at same lang naman ang mga subject at mga ka namin, gusto ko siyang tulungan, ma. So, ito na nga ang first, Twister, ma, DJ Mud? mahumanda kayo at alam ko manggagalaiti kayo sa ex ko at mapapakkkk kayo nang wala sa oras. Ang hindi ko alam ay kami lang pala ang tao sa kanila na makarating ako sa balor nila ma. At first, gumagawa kami ng school works, not until nagiging toucher at siya ma. At hindi ko nagugustuhan ang ginagawa niya. He's trying to convince me that thing, alam mo na yun ma, sinabi ko sa kanya na hindi ba malito? parang masyado pang maaga para gawin dahil bagetstra pa tayo. Which is true naman, Mima. At sinabi niya na sa akin na hindi naman to mali dahil mag-owa naman tayo. Mali kung gagawin mo sa iba. That time, Mima, hindi ko alam na ginigilt tripping niya ako. Dahil hindi pa naman uso yung mga words na yan sa panahon ni Kopong-Kopong noon. Pero hindi ako pumayag ng Mima. Dahil sa hindi ako pumayag, ang ginawa niya ay para mapapayag ako ay nagalit siya sa akin. Ayun. Guilt tripping nga talaga. Sino yan? Baba natin eh, no? Oo, Mima. Nagalit siya to the point na hindi niya ako kinakausap at parang iritado siya. Wow! Ayan yung way niya to manipulate me na gawin yung bagay na gusto niya lang nalabag sa loob ko. Ito na ang second twister, Mima sa tuwing may nangyayari sa amin ay lagi akong dinodogostra dahil hindi ko naman talaga gustong ginagawa sa akin. Parang hindi tinatanggap ng bortawan ko ang pagpilit sa gawain na yon dahil nga may niret pa ako. At isa pang kababuyan niya sa tuwing magkasama kami after school, kasama namin mga classmate ng tropa niya kapag tatambay sa bahay ng isa sa mga classmate niya at kapag tinawag niya ako sa kaerbukan, eh gusto niya pahawak sa akin ng nitty pilot o kaya pipilitin niya akong may mangyari sa amin sa ibang bahay. Grabe ba? Okay, disclaimer tayo mga I love you ko ah. Disclaimer, okay? So, if you're not uh, good or not feeling well sa pag uh, pagkinig ngayon, so you can skip this video or this episode, no? So let's move on. Sabi niya pa dito, ma, hindi ko talaga gusto mima at hindi ko alam bakit ganun siya at ganun niya ako tratuhin. So ito na agad ang twer- third twister mima. Hindi lang sa personal ang ah, pagpag pagmamanipulate niya sa akin, kundi kahit magkalayo kami, ginagawa niya sa akin ng mga pag-video call habang nililigostra ako. At alam mo na yung pinakamasakit na part doon, eh, nagnonyo call siya habang pinapanood ako. Ay, okay. At ito na pinakabastaw sa pinagawa niya sa akin. Gusto niya na kapag di kami magkita ay may mangyari sa amin through call. Well, open ang cam na nakaharap sa Mochi at ipinarot ko habang may ginagawa siya, ma. Sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko ng panahon na yun ni ma. And until now, nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko. Sana wag akong husgahan mga kapwa ko i kung bakit hinayaan ko lang yung ex ko na gawin sa akin yun. Hindi sinayaan ko siya ha, o baka iniisip niya na gusto ko rin yung ginagawa niya sa akin. Hindi ko talaga gusto. Dahil nagmahal lang ako noon. At yung pagmamahal ko ay inabuso niya. Grabe, no? Kala siguro nila porket mag-owa is hawak na kagad sa liig, no? Which is wrong, di ba? I really don't know kung paano umalis sarili siya na ganun ma. At mabuti na lang nakipaghiwalay siya sa akin. At ang nakakatawa pa sa dahilan ng hiwalay namin ay nagsuot ako ng spaghetti strap na sando habang nagtitiktok kami ng pinsan ko. Hindi naman bastusin yung suot ko sa TikTok na yon. After study ng pinsan ko yon, ay agad naman nakita ng ex-BF ko at kung ano-ano namang saytaan salitaan na tanggap ko sa kanya. shock po at makroldi daw ako. Kaya raw ako nagsuot ng ganun para sa ibang lalaki. Ayun. Grabe, no? Pati pag pananamit, ba't sinisisi sa owa niya? Diba? Nakakaloka. Eh, siya kayo maerbog dyan eh, no? So, let's uh, move on. Ang sabi niya pa dito, ma, attention seeker daw ako, hindi ko alam mima kung saan planeta, nakuha ng mokong na yung mga saitang ganun para sabihin niya sa akin at alam niya sa sarili niya na entire relationship namin ay sinasakal niya ako. Hindi ako pwede magsuot ng damit na maikli, bawal ako magpag-usap sa mga om, sa kaibigan ko. Hawak niya lahat ng Sockmed account ko at nilayo ako sa mga matali ko ng kaibigan. Ayun yung nakakapang boxing a boxing. Grabe, sakal na sakal, straka. Pero buti na lang naghiwalay na kayo. So, let's move on. Mahiwalay na kami, magtuman sa siguro ang during pictorial namin ng classmate friends ko for graduation ng senior. Eh, kasi eh, virtual lang ang graduation namin noon ah, dahil pandemic era. May nakwento sa akin, isa ko sa classmate friend na may pinsa sa section ng ex ko. One year na daw ito nalaman nila na ex ko ay pinagkakalat sa mga classmate niya na lalaki kung paano niya ako, <gasps> that's Grabe. To clear lang, Mima, ha? No first year ako, ay face-to-face pa. Lagi ako napunta sa classroom kapag lunch break. At ayun na nga, after ko malaman yung sinabi sa akin ng friend ko, na-shock at nasaktan ako at the same time, dahil ng mga panahon na pupunta ako sa classroom nila para sabay kami mag-lunch break, ay wala akong kaalam-alam na may nalaman na pala ang mga classmate ng ex ko, mga lalaki, about sa akin. Ba't pinagyayabang? Ba't kailangan i-broadcast? for for for for what? For na ano kayo, na maangas, na 'di ba? What ano sense? ano binabastos mo na yung ano eh, yung owa mo, wala ka ng respeto dun eh, no? So let's move on. Nadepress ako nun, Mima. Lahat ng tropa ko sa ta lahat ng trauma ko sa tao na yon ay buwabalik sa akin gabi-gabi. Maski tirik ang araw, nag-echo sa utak ko ang mga salita niya, parang manipulihin ako at paano niya siguro ikwento sa ibang bagay na hindi naman dapat malaman ng ibang tao. At tingin sa sarili ko nun ay parang para usan na lang. Hindi niya nga ako nirespeto sa mga desisyon ko at nagawa niya pa akong basusin sa ibang tao ma. Ngayon, Mima ay apat na taon na nakalipas, lumipas naman ang panahon, nawala naman siya sa buhay ko pero ang traumata, eh, dala ko pa rin at may bahid pa rin sa pagkatao ko. Kaya tandaan yung mga kapwa ko igiters, consent matters. Alam ko na naniwala tayo sa kasabihan ni Mima Sophie na hindi pahirap na yan, magiging bato pa ba? Pero it depends on the situation, okay? Piliin niyo ang tunay na nagmahal sa inyo, hindi lang sa katawan, kundi sa buong pagkatao niyo. At ang tunay na pagmamahal ay hindi minamadali at hindi pinipilit at palaging may respeto at pagpapahalaga sa isa't isa na nagbibigay ng kapanatagan at hindi nang iiwan ng takot o pangamba. So yeah, hanggang dito na lang meme ako at sa mga guitars. Tama na kayo, basta ng kilikili ko, bye. But if I free ako sa satellite mo na rin, at ko like this picture ako ng ex ko na sumungit na siya. Karma na siguro yan. Love you, Mima Sophie. So, yeah. Thank you so much for sending your story na kiyakap with concern. Um, I know, kahit matagal na nangyari sa'yo, is alam ko na dala-dala mo pa rin yung sakit or traumata na na-experience mo from your past ex, no? And I know valid yan. At hindi porket parang lumipas na yung panahon, 'di ba? Dapat parang okay ka na, magaling ka na, 'di ba? Um, hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo na maging okay agad, no? It takes your time to heal. Um, hindi naman paunahan, 'di ba? At sana, yun nga, eh, unti-unti eh, matutunan mo ring uh, mahalin na yung sarili mo, no? Mahalin mo yung sarili mo, yakapin mo ulit yung sarili mo uh, tama yung sinabi mo dito na consent matters. Tama. Kasi hindi porke parang owa mo, kilala mo, mahal mo, or borsawa mo, eh may karapatan na silang bastusin, ba diba? Kayo, bastusin tayo, ba diba? At walang may karapatan na hawakan tayo, hawakan ka, piligin ka, ba diba? That is KKK. Sa sumukot talaga ay lilit matkas yan. At yun nga, um, deserve mo, deserve natin yung pagmamahal na merong respeto, may consent, tunay na love, lahat the love again, tunay na lahat to love again, at tunay na pag-aalaga, di ba? Kasi kung hindi nila kayang ibigay yung respeto na yon eh, wala silang lugar sa mga buhay natin. Ayun. Tama, di ba? Kaya, hmm, pag ako tumawag kay Lilith Matias talaga, makikiki talaga yung mga yan, no? So, yun nga, thank you so much for sending your story and dito talaga sa inyo time. And thank you ha, dahil, um, yun nga, you're very strong, no, na ipa, na ikwento dito sa Nyobok Time yung story mo. I know it's very, very hard, no? Para balikan yung mga nangyari sa'yo, tapos ikwento mo dito, no? You're very strong for that. Na I know na sobrang strong, ka, strong person ka. And yes, sa mga, ayun nga, no? I know na may mga bosses tayo na dapat talagang mapakinggan, no? Kasi yung iba natatakot. And dito sa Nyokok Time is kailangan natin i- iparinig, no? Yung mga bosses na yan. Kasi kailangan mapakinggan ng lahat ng tao. 'Di ba? At sana matigil na yung pang-aabuso, pananakit, no? Sana matapos na yung mga kanyan. Ay, nako. Ba't kasi ang sasama? Diba? Pero, yun na nga. I hope na for love na lang yung maramdaman natin. And we deserve all the love from the universe for everyone, diba? And yeah, thank you so much everyone for for the love also and, and everything nice. So, hanggang dito na lang, I know, sobrang bigat ng last study natin. Pero, kailangan nating gawin to para sa sa ating mga I love you ko at para sa mga igiters, ba diba? Para sa mga lahat na nakikinig dito sa Nyongkok Time. And, yeah, that's all. Hanggang dito na lang. Thank you so much mga I That's all. Tama na kayo. Magandang kilikili ko. Bye!